մելալ հենլալ կաղաքմը հայերին կպր կտոր Լիարավոտին եկալ տոն, уже հասկացալ եմ էլ уже հայերը պիտի սկետանատիշ չկեն։ Դե տան կացալ ենք քամեր մեր դիմեկին մեզ եկալ եմ լիմեր հարևանին թուրքերը տարալ կլուբ կլուբը կվակվալ Ետնան դեղան տարալուն նասոսնի վայնի չեստ դել կացալ մեր դե օթինել եկալ ենք տոն Սունգայիթում մնալն արդեն վտանգավոր էր։ Տիգին Թամարան լավ է տեսել ինչպես են վարվում հայերի հետ։ Աշխատանքից վերադարձել է տուն հստակ գիտակցումով, այլևս չպետք է մնալ քաղաքում։ Դե ուժը հասկացալ ենք վերմզնդեղ գնել այդտեղ չի լեպիտի կյանք։ Ապրիլի 24-ին եկավ ենք Ղարաբաղ, Ստեփանակերտ։ Եկավ ենք общежитие մակացալ։ Нет, մտալ գործի, խոխրքեցալ դպրոց։ Դե Դրանից հետո շվեր 92 թվին կրվս սկսավ։ Թեև իր հայրենիքը չէր, բայց իր ծննդավայրն էր Սումգայիթը։ Մանկությունից մինչև գիտակից կյանք, մինչև երեխաների ծնունդը այնտեղ էին ապրում։ Հենց միայն հայ լինելու համար, արձակումներից խուսափելու համար եկան Ստեփանագերտ, տեղահանում, հետո պատերազմ, բայց պատերազմը նոր հարված հասցրեց նրան։ Դինեսնի կուտիվիլելով ես ու դարստացավ համախբերում կորցրալ 22 տարեկան ամուսինս է վերավորվալ։ Ցավը հոգու խորքում էր միշտ։ Արցախյան առաջին պատերազմը հաղթանակով ավարտվեց։ Ստեփանակերտի հանրակացարաներում ապրելու փոխարեն որոշեցին գնալ եւ ապրել հաղթանակի գրավական Շուշիում։ 94 թվին հոկտեմբերի 16-ին եկալանք Շուշի։ Գալանք Շուշի, տուն երկալա, աչին խոցնիտ կացա Крылья с них потолкнуть. Уже где-то уже из рук мертом налили, уже все վերջինան ստալ ապրալում քան մեր շուշի լավալել լավալել հանգստալել գիտացած վերտոն ունես խոխակի ցավադը պրոց իտնա ախրելի նորմալ կյանք կաշել նորմալ այլ դե մեջի հասե սկրու ու նորից պատերազմ։ Դե 27-ին վերս 20-ա, 28-ին խոխասի վերջ եկավ ատոն, հենինել պատվալը խոխիկ։ Խոխասի եկավ թամամաշտ, մի կտոր հաց դրուտեմ չիլավ։ Բերամ հաց տվա կերալա, կեցալ է, էլ տեսալ չմիս խոխաս, կարտոշկայմ ժայր դրա, ժայր տմբրա, պերալ լիտեստենան, դրաստուն նույս ասած ուզացալ չուտ, ասմաթենտի, ասում չեմ միջոտս ոչ դուշ չսկիլատա։ Հաց գիրալա պրծալ, ինչու մի դացա, թոակեցալա։ Դա վերջին անգամն էր, որ տիկին Թամարան տեսավ որդուն։ Չէր սպասում, որ պատերազմը երկար կտևի։ Հուվագի դացալ, որ տիտոնը, տիատե, տիկրվայնեն, ասակետ մի ներկորա լեսա, պրծնանա, իսու, ետնան и почесала, а мы сына сивантали онкологически. Դոկտորին ասան, իր մեջ է գրիվը տարած ընկել Երևան։ Ասան տրամետես ուչն օպերացիան է։ 28-ին մեկ պիտի տարածեն եկերին Երևան։ Գրիվը սկսալը էլ մնացալ։ Հոկտեմբերի 4-ին Սամուսինից Երևանում կենամք Երևան։ Մի կողմից ամուսնու առողջական ծանր վիճակը, մի կողմից չդադարող պատերազմը եւ մոր սպասումները։ Լովան հաճախ էր զանգում։ Սպասալում, սպասալ, զանգը, զանգը տվաղաթում և իր բանիցում ուքին է։ Միշտ ասալամ ամա լավ այն են, պապում ասիք է պտքյող պահի եկին են, ուխ լավ այն են։ Հետո զանգը դաթարեց, բայց հույսը, որ որդին ողջ է չմարեց, հոկտեմբերի կեսերից մինչև հունվար սպասում էր տիկին Թամարան։ Հաճախ բացակայող լուրը հույս էր տալիս, որ որդին ողջ է։ Տելևիզորով ես շիլիս են, սպիսկը կերիս են, զուվատներ, եշարում, մի ասամ հա դուզ հա, շատ ցավելի է լեխոց շատ չերիշչուր շատ մեր եշում տեսնում խոսանում կամուջ մի քիչ սպենան ասում ես ալ խասկեկե ես այնիկե վերջում լեխոց Ոչ միայն զոհվածների ցանկում, այլև անհայտ կորածների, թեկուզ գերիների ցանկում էին փնտրում, բայց մի օր ստացան զանգ, որին չէին սպասում քան շորուք եկա խոխիս, եկա, սպասալ, սպասալ, վերջում եմ։ Վերջում եմ չմոնով արե 20-ին զեն գնտվալ։ Ծեր ճարալա ծեր։ Մատաղի ես ասի միջ սորը սպասում։ Ես միջ ես դես հաչում խորս։ Լովայի մասունքները գտան։ Մայրը փակ դագաղով հուղարկավորեց որդուն։ Ավանդական հուղարկավորություն չէր։ Դրա համար ոչ այսօր աչքը ճամփին է։ Արցախ վերադառնալը Դիկին Թամարայի համար սկզբունքային էր խոխաստը զուհվալ Ղարաբաղի հետիակիցա։ Խոխիկիցա Ղարաբաղի դերնել դերել եկալ կորոշալ կյանք ստեղ։ Կյանք ստեղ մեր տեղն ալի, մեր հայրենիքն է։ Բայց հայրենիք վերադառնալու ճանապարհը դյուրին չէր։ Նոր սահմաններով, նոր իրականությամբ, դրոշների բազմությամբ Արցախ գալով ցավը ավելի շատացավ։ Շուշին իրենց գողտրի քաղաքն այլևս նոր սահմաններով ու նոր իրականությամբ դրոշների բազմությամբ։ Արցախ գալով ցավը ավելի շատացավ։ Շուշին իրենց գողտրի քաղաքն այլևս անհասանելի էր իրենց համար։ Հայկական Շուշին մնաց մեր սրտում ու մուտքում։ Հայկական Շուշին մնաց մեր սրտում ու մտքում։ Պարիսպների վրա այլ տարերով ու այլ հնչերանգով է հիմա հերվից նայում իր բնակիչներին։ Գալ Արցախ ու չգնալ Շուշի անընդունելի է ոչ օրս։ Հիմա իրենց քաղաքին միայն հերվից են կարողանում նայել չեմ եկել ցավերը։ Սեքանի դիսեմ կավեր տեսնում շուշվեն թումբը դեստին լուխ աշկի սարաջ։ Այն չա ցավելի եմ ատան տեսքանի դարյանդղ ապրալանք, կացալանք, ամեն ձևի հարմարվալանք, ապսուզ լի, ապսուզ, ապսուզ վերես կաղաքը դի, հունց ասեմ ծրքան գելանի, կարլետի ասաց։ Ու թեև չեն կարող գնալ, բայց կարոտն իր մեջ չի մարում տոնս ընկարոտում, դիզը ստիրեց տոնլի, ախրելի վեկեցան կլխավիրակալան։ Տոն ընկարոտում, խոխս ընկարոտում, ամեն ինչի եզմեմ չմշի, ոզդուխնա, ամեն ինչի լավա։ դե, Ինչ հանենք ատետ գրվատ է, սկսավ ես, կանոյնը բերամ, շորդ են գլուխ Վերջին տարում վերանորոգել էին տունը։ Տիկին Թամարան պատմում է, որ Լևան ամենայն պատասխանատվությամբ եւ մանրակրկիտ էր վերանորոգում։ Շուշի իրենց տունը նոր գույներ էր ստացել եւ պիտի վայելեին, բայց չստացվեց։ Հիմա մտքով հաճախ է Շուշի գնում։ Մտքի դեմ հո սահմաններ չկան։ Փրև չմոզում, վեճեր տանան դիսկել, թողես տոնդ։ Սա կապալում գլուչս մինը տվալ հարիվանիս։ Ասա մեզ մեկ վեր կյանք դուք ինչ պետք է յուր կոնեք մեղան, ես քնամ, ես ես ավեկիկա, դե վայդացա, կեցալիկ դել, վսյո։ Շուշմ կշտավան սկենում, ես շումս սրտի ծխվատամ, կարումչսնի վնես, կարումչս։ Դամ կոզիս մին աշկավ տեսնես հինչ այնտեղ կատարվում, հո հինչ նրալ, հունց նանում, բայց տան հրավորար, եվ ազմուշն է պինան այդ տոնը մնաց հալախոց կյանքը, խոց մանկությունը, մեր այն լավ օրերը, հանգիստ օրերը։ Դե մենք էլ գիտեմ։ Հիմա դժվար է Ստեփանակերտում տուն գտնելը։ Անվտանգային հարցերից հետո ամենաբարդ խնդիրը տուն գտնելն է։ Տուն չարել է դժերը, ես ասեմ, ախրելի ժողովրդով ինչ հովա ինչ աշխատում երկարատանված տա այդքան տեղնել լավ ուսլովիքը են չինում Ասում է շինությունը չէ, որ տուն է կոչում, այլ այն տարածքը, որտեղ ընտանիքդ է, որտեղ երեխաներդ են, որտեղ կասեր։ Տանը ջերմություն պիտի լինի։ Մեմենո հասկացող պիտի հասկանան։ Մեմենո ստոպատանեն։ Մեմենո սիրեն միլվադրությունում։ Այդ տիպենի վիշ մի կտեսնավիչ, վիչ մեծերը, վիչ խոխեքը, բոլայլ էրժը, էրիք։ Որդայքորույս մայրը երբեք չի մոռանա իր որդուն, իր որդու կիսատ մնացած կյանքը, բայց տեսնելով շրջապատի կանանց, տեսնելով զոհված տղաների երիտասարդ նկարները հաճախ է մտքում նախատում իրեն։ Դիզ իմ խոխասա, սրտիս շատ ացավ տա։ Ես առանց իմ լովաս կարում չու բայց լովա կոսի սոլվալա խոխաս իրեք աղջկա թողա վերեն խոցլա վեր խտտումում պաչմում միրում թեմ խոխաս բայց 18 տարեկան խոխերք վերել եմ ինը աղջկա ձերքայլ չեմ փռնած բանանքի նրանց մարի հնչասի Եվ հələ նորա փսակվալ ջայլախ հարտնաթողալ, երկոր եկորվալ, մին ամսվանը, քեցա я կմակա խոխայացն վա խոխանգինում էլ չիրեմ փապախովա իմ խոխը իմ թորներս լամեցն ախրելի իրենց խորը հիշատակը իրենք հիշ հիշլան են լի Իր միակ ցանկությունն է, որ ոչ մեկ երբեք չունենա այն դաժան ճակատագիրը, ինչ ինքը։ Այդ ու հետ փախա, կարելի է ասացել իմ փախած։ Ինչ պիտի անի շատ ցավելի է շատը, շատ պիսպինա։ Միջ փախեմ, միջ դնել, մի թողեմ, միջը խոխատես նոսողից։ Միջ մի պինչինի, թող ապրեն, հանգիստ։ Մեր կողքին երկու անգամ տեղահանված եւ ворթեկորույս մայր Թամարա Իսրայելյաններ։